Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Sala Folgado en la redacció del d'Arturo Delgado al front del control tècnic. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i a la nostra web la 977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit per tal de eh, d'allò que vulgueu lògicament també vos fem pregunta com tots els dies el dia d'avui i sent la nit que és que li demaneu als Reis per al 2015 és la pregunta que vos fem en el dia d'avui en el Twitter arroba esports 97 nit el que està clar és que ahir a Mise Goldo també em dir a molts valencianistes se'ls avançarà ni de Reis el regal desitjat, sobretot pel rival i perquè fa 6 anys que no caia en Mestalla, era el de guanyar-li a l'equip madridista. I el València ho va aconseguir. Ho va aconseguir perquè a l'equip i sembla eh, una paradoxa que vaig a dir, però crec que li vingué bé, en certa mida, el fet d'haver patit un xicotet paró en eixa ratxa triomfal del principi de Lliga. El València crec que s'ha reconstruir sobre la marxa. Guanyis és un procés de reconstrucció sobre la marxa, en el qual l'equip té a lo millor menys pegada, o té a lo millor eh, menys arribada o menys juventor, però és molt més equilibrat. I i s'equilibri que lleva Juventor acaba afegint molts punts en el caseller, que és del que es tracta, per arribar a la fi a un lloc Champions. El València Club de Futbol ahir va ser un equip dur, rocós, complicat, això sí, molt lluny de la violència amb la qual els mitjans de comunicació de Madrid tilden al València d'haver-se emprat en el terreny de joc per a guanyar el Real Madrid. Ja se sap, eh, la premsa que dona lliçons, la de la M30 cap a dins, eh, no admet mai que el seu equip, el seu Real Madrid, puga perdre d'una manera justa. Sempre han d'haver-ne factors externs als quals tirar la culpa a l'hora de justificar una derrota del seu equip. Quan a lo millor engrandiria molt més al Real Madrid reconèixer les virtuts del rival. Però com que esta premsa adocenada pel gran Florentino i que ens dona lliçons als que estem en províncies perquè sempre que alguna cosa no ens agrada diuen que els periodistes que no són de Madrid sempre se fiquen la bufanda o la samarreta a l'hora de fer cròniques o a l'hora de donar visions del que ocorre a la que a la fi els que més porten la bufanda i els que més duen la bufanda són els mitjans de Madrid que durant molts anys han revestit d'equanimitat la protecció madridista i que ara que queden amb les carences al descobert i intenten disfressar encara, tot i que ja no s'ho creu ningú, les seues opinions com a equànimes. És a dir, una opinió llançada des de Madrid és un postulat de veritat irrefutable i una opinió llançada des de València sembla que és un forofisme. Miren, aquesta història és molt antiga. A nit vos vaig llegir molts tuits de molta gent que estava a altes hores de la matinada, espere que després de sentir este programa mirant alguns programes d'això que fan en la TDT per la nit eh, o el que, els que heu vist este migdia els programes informatius jo no sé què, què espereu vull dir, si espereu que li tiren una flor al València per haver-li guanyat al Real Madrid esteu molt, molt equivocats i aquests programes van a fer sempre que són perquè no són ni tan sols programes d'informació esportiva són shows al, volta, al voltant del món de l'esport no seré jo els qui els critique perquè a més eh, són eh, shows que són, pel que semblen les cadenes que s'emeten, molt rentables i per tant a partir d'ahir jo no sóc qui per entrar en casa de ningú però sí almenys recordar-vos que no espereu res d'això situació que espera que també el club tinga en compte vull dir, a l'hora de primar com està primant els mitjans nacionals sobre els locals després a l'hora de veritat els nacionals continuen revestint-se amb la pell que se revestixen i els locals mos donen o no mos donen, anem a continuar sempre defensant lo nostre. Almenys és eh, la idea d'esta casa i d'este programa. En fi, la victòria d'ahir és el regal avançat de Reis, li pese aquí li pese, i en el dia d'avui, com no, anem a continuar parlant molts minuts sobre aquesta victòria ahir 2 a 1 del València. Però a més han corregut coses, coses que repassem, com sempre, en el format de les 5 fotos. Resaca agra y dolça Perón a un que avui salsa tan la satisfacción de la victoria delante el Madrid pero que habéis con com perd Piatti y Diego Alves. es bonico que al continuar. Lucas Orban ha destacat la entrega del equipo y la mentalidad de disputar cada partido como si fuera una final. Y es lo que estamos haciendo, jugar cada partido como una final, brindarnos en cada entrenamiento como, como debe ser, al máximo, y saber que todavía falta mucho, que ahora nos vienen dos semanas este, con bastante trabajo, con muchos partidos, eh, y sabemos que, que sí es lindo, lo festejamos, tenemos la satisfacción, pero no podemos perder de vista que, que hay compromisos que, que se nos avecinan y que tenemos que estar preparados también. Vais a esperar la Copa. Piatti, Alves y Rodríguez perden le van davant español on sembla que tornará a jugar un equipo Ambrose Cambis la Copa para competir, si ho ha Lucas Alcaraz, que tot i el que en els que minutos tienen, tenen, això els ha de servir para agafar el ritmo competitivo. Bueno, nosotros tenemos que, competir, y es una oportunidad buena para, que los jugadores pues tengan sensaciones de competición, pero que jueguen con la tranquilidad de que sus sensaciones futbolísticas tienen que, recuperarse y esa competición es buena para eso, ¿no? Comença l'Eurocup per a València de Demà a a la Fonteta davant l'equip del Nancy. a ells, un bacon egut, Flo pietrus, y sí la catalogat o la recordad? Pablo Aguilar. Sí, yo creo que bueno, todo el mundo conoce a Flo, va a venir con muchísimas ganas, va a venir con muchísima ilusión, está siendo un jugador muy muy importante para ellos, juega muchos minutos y, bueno, va a ser por supuesto una amenaza más para nosotros, pero tenemos que intentar castigarlo en sus debilidades, intentar defender todas las características buenas que tiene y sobre todo intentar parar esa confianza que pueda tener ahora mismo. Les 11 de la nit i 38 minuts fem una pausa per a la publicitat i de seguida ja estem amb tot el que ha donat de si el dia després, la dolça ressaca de la victòria 2 a 1 davant el Real Madrid. Així, en la nit de Reis i fins a la 1 de la matinada, Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 20 minuts per arribar a les 12 de la nit, moment en el que arrencarà el debat de tertúlia i l'anàlisi avui amb Jaume Ortí, amb Sala Folgado i amb Julián Montoro, director de Superdeporte, per a parlar encara que dona molt de sí la victòria de segon davant del Real Madrid. Eh, imagina que dona tant de sí com per haver tingut una dolça ressaca i un ambient eh, bonico en el dia d'avui, en el treball a Paterna, la tornada als entrenaments a la Folgado. Què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Sí, efectivament, s'han repetit pues, les cares eh, d'alegria que arriben després d'una victòria important, molt semblant l'ambient, el dia posterior al treball del València en aquella victòria de Fallo ja, també a Mestalla, uh -huh. i davant l'Atleti de, de Madrid va ir, va caure el Real Madrid a Mestalla, anteriorment havia caigut l'Atleti de Madrid, actual campió de, de Lliga, per tant la imatge avui era de felicitat total en els terrenys de, de Paterna. Haguera sigut plena la felicitat, Manolo, si no tingueren eh, que parlar de dos eh, lesions que afecten a dos futbolistes del, del Valencia con Diego Alves y con Pablo Piatti, que de alguna forma pues eh, eh enfosquisen ¿no? lo que va a ser la, victoria y la jornada de ir tan, tan del Valencia-Mestalla ante el Real Madrid, con que el equipo ya eh, cambiaba eh, el chip, canviava la mentalitat, se centrava en la Copa i se centrava en el partit amb l'Espanyol de, de Barcelona, pues, evidentment la felicitat no era total perquè hi ha eh, futbolistes que ho tenen complicat per arribar a aquest partit. Bueno, eh, eh, lògicament això ha restat però sí que hi hauria encara algo sí, no, no, evidentment, bon, lleva bon rotllo. sí, el pozo de, de felicitat. Escolta, no se li guanya tots els anys al Real Madrid, no, que no, no se li guanyava. Sí, però futbolistes, Manolo, i jo crec que és algo que fa bé eh, en uno la euforia que desde las primeras jornadas de Lliga ya va en el carrer, ya va en la, en la grada, al vestidor no arribaba y yo creo que una de las cosas que ha fet en uno eh, que está en el Valencia es que el vestidor siga totalmente impermeable a la euforia de fuera o va decir Nuno, lo de la calle, ir en roda de prensa lo de la calle, está bien, que festejen, que celebren, no lo podemos parar, nos gusta, pero diu, del vestidor no, no euforia es que, a ser no hay ha A em la impresión que Nuno, que también está Fent... Ell controla això bé. Eh? A veure, jo crec que Nuno que també està fent els seus primers passos en el futbol d'èlit, no ho podem evitar, eh, obviar, és un entrenador que acaba d'arribar a l'èlit del, del futbol europeu, mm. eh, va deprenent sobre la marxa. I a mi m'ha donat la impressió de que Nuno no deixa de costat aquest discurs, que molt bé, però ja no és un discurs eh, tan populista com el del principi. Sí, té guinyos, cuida la gent, sap que és un aliat, però ja no el veig amb declaracions. Han recordat el dia que se guanya o tres en Villarreal que demana la gent que vagi sí, a rebre l'autobús. Mm. Però jo parlo d'altra cosa, jo parlo de que des del primer moment ell té totalment eh, impermeable al vestidor sí, per a que sí, no afecte, sí, això sí, això sí, no afecte l'eufòria. I entre altres coses, potser el té impermeable perquè va variant la intensitat del discurs a l'hora de generar eufòria en el carrer, que també era un generador d'eufòria important en les primeres jornades, és, és una evidència, no? Sí, però, però jo, bueno, jo crec que aquest talent encara el manté. Eh? Però no, igual probablement sí, sí, sí, sí. la intensitat. Jo crec que baixa la intensitat, també me me dona aquesta impressió. Però sí que el manté. Bueno, com dèiem, dos baix, mm. bueno, tres baixes segures. Una per sanció, que és la de Rodrigo. Sí, Rodrigo Moreno, recordem Está sancionada después de la segunda última eh, cridanera intervenció en la Copa del, Rey. Pero del estará Per sancionada, no podrá jugar esta eliminatoria. eliminatòria el español, después de lo que le iba a ocurrir a Mestalla en la última eliminatoria davant el Rayo Vallecano. Y a partir de ahí, Manolo, pues una baixa segura, no ya para este compromiso. ojo, baixa para las les cuatro 4, 6 Pablo Piatti ahí no podía acabar ni la primera parte. una lesión... eh, muscular, patís un problema en el recte anterior de la seva cama esquerra, un trencament eh, fibrilar, desconegam l'abast del trencament fibrilar perquè el València no el comunica. L'únic que comunica en el part mèdic el València és el lloc on té la dolència, recte anterior cama esquerra, ni tan sols el part mèdic parla de trencament fibrilar, però evidentment ha de ser un trencament fibrilar quan el temps s'estima de recuperació, pues parla de que estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes. Se li cauen que les ales. Fegulís en va la Copa d'Àfrica i Piatti lesionat. Sí, però bueno, si dona compte del que va ocórrer Eh, Ahí les van ser laterals i, Barragán, i van estar sí, extraordinaris. Barragán se revela com a un interior solvent, almenys ahir, i davant el Real Madrid i bueno, pues allà va tornar a ser trembala que no sols rendís en, en el lateral, sinó que a més ahir el van veure també a un grandíssim i altíssim nivell com a, com a interior. He parlat de la baixa de Pablo Piatti, de la de Rodrigo. Veurem també si és baixa o no Manolo, per al compromís de Lliga. Per al de Copa segur. Perquè per al de Copa és baixa mm. davant l'Espanyol de Barcelona, el porter. Diego Alves, ahir també tenia un problema en la primera part, va acabar amb Joel treballant en banda, amb gestos de preocupació, dos voltes demanar la presència de, del metge i de l'ATS de Vito de los Santos, va tornar a ser revisat ja en el descans en vestidors, al final eh, va eixir probablement eh, infiltrat a participar de la, de la segona part. Ui Proves, ella ahir també en roda de premsa va advertir que tenia molèsties, no va revelar res més, però bueno, el part mèdic després de les proves d'avui parla de esquins en el lligament lateral intern del seu xenoi dret. És baixa, és impossible que arribe per a competir en Copa davant Espanyol de Barcelona, uh -huh. però no està descartada la seva presència el cap de setmana a Balaïdos davant el Celta de Vigo. La gran pregunta, Salva, eh, molts canvis per a dimecres? Pues Manolo, avui és molt pronte perquè no hem vist res normal, era el dia de, bueno, pues de, de treball de regeneració per a, per als titulars, la resta tampoc dirien que han treballat eh, com per a donar-nos pistes de cara al, a l'11. Jo crec que van haver canvis en, en Nuno. Desconexi al nivell de l'eliminatòria davant el Rayo Vallecano. Esperem que Nuno hacha eh, pres de que les rotacions massives varen perjudicar en aquesta eliminatòria al, el, al equipo y va a estar a punto de tirar a la papelera pues, a las primeras de la opción de continuar en Copa davant el, davant el Rayo. yo creo que van a haber cambios, espero que no de forma tan eh, importante como van van haber davant el Rayo, pero es que en caras pronto para conocer la, la de, mm, mm. Eh, de un espíritu santo Bueno, de tocas eh, a partir de más... pero bueno, pararían ya de la baixa de Alves, entraría Joel, pararían de la baixa de, de Piatti, entraría un altre futbolista, no està voy a ir Escolta, el Piatti està clar, eh? Després de lo que vas veure ahir... Sí, no, està clar. Sí, si sí, vols sí, jugar sí. en defensa de 4, Orban per darrere i Gallà per davant. També, sí. I si vols jugar en carrilers, no passa res. La defensa de 3 i mantens a Gallà en l'esquerra. Vull dir, ara mateix, gràcies a Déu, quan un equip va bé, aquestes coses. Quan un equip va no saps a qui, a qui posar, Folgado, però quan un equip va bé, tens aquesta multitud de variants. Sí, a més jo crec que després en tertúlia també s'ocuparem. Jo ahir pensava que davant del Real Madrid anava a ser titular, crec que se ho havia guanyat Rodrigo de Pol, ahir de Pol no apareix, eh, no sols no apareix en l'11, sinó que tampoc participa des de la, des de la banqueta i a l'equip ahir no li fa falta el concurs de, de Rodrigo de, de Pol en aquesta victòria davant el, davant el Real Madrid. Jo crec que de Pol és altre de futbolistes que seran titulars davant l'Espanyol de, de Barcelona, però el que són les coses, no? Se demanava la presència de De Pol, De Pol uh -huh. no apareix, en tres centrals, i l'equip en tres centrals, sense De Pol, pues, eh, arrea el partit que arrea davant del Madrid i guanya. Les coses, aquestes coses les té el futbol, eh? Sí, senyor, i tant que sí. Anem a sentir a Lucas Orban, que avui està estat protagonista en la sala de premsa. Sí, Lucas eh, Orban, altre mm, representant del fons d'armari que té Nuno per a acabar la temporada i fonamentalment per a portar o traure endavant el mes de gener, que és molt, molt exigent. Orban parla de que lo de Air i en la línia del discurs de Nuno són només tres punts i que el camí encara és molt llarg. Sí, me, que no dejan de ser tres puntos, que para nosotros era más que nada importante por una cuestión este, personal, grupal y, como objetivo este, de la institución, del club, sabiendo que, que, teníamos que ganar, que cada partido, por ahí suena reiterativo, para nosotros cada partido es una final y, hay que tomarlo como tal, eh, sí festejarlo, saber que conseguimos algo que es importante, pero que sigue siendo todavía un escalón más de la escalera que, nos falta por recorrer para cumplir, digamos, los objetivos que nos planteamos a, principio del año. Discurso un parla de tranquilidad, de tres puntos, de Camille Yark, pues, eh, en esta mateixa línea argumental ha continuado Parlante eh, Orban, el equipo impermeable a la euforia y de mala calma. Todo, es muy lindo y, la verdad que a nosotros el tema de, lo que es la gente, eh, todo lo que se genera siempre es muy lindo, pero siempre es bueno tener los pies sobre la tierra y saber, como vos dijiste, que son tres puntos, que fue importante, más allá por ahí de la racha ellos, de cómo se ganó, por ahí que íbamos 1 a 0, que fue un partido que empezó al revés, que por ahí por una o por otra cosa no, no se estaba dando el juego que nosotros queríamos, lo pudimos sacar adelante eh, hicimos lo que teníamos que hacer, eh, ganar el partido y seguir adelante con esta carrera que todavía faltan varias finales más por jugar. Orban, que demanda calma, que demana tranquilidad... En el plano personal sí que, bueno, pues, que lo de ir va a ser un buen partido... para day pero parla también una línea yo creo que muy clara ...y muy marcada de, humildad. En lo personal, por ahí eh, suena, suena reiterativo, pero de mi parte yo siempre le dije que, yo lo que espero es brindarme al máximo del lugar que me toque estar. Si cuando me ha tocado estar en el banco, cuando me ha tocado estar adentro, por ahí fuera, siempre dije que, lo más importante es, ser buena persona, buen compañero y brindarse al máximo. Creo que sí estoy muy contento de formar parte de este plantel, de este grupo, eh, de estos jugadores, eh, de este equipo y vuelvo a decir, del lugar que me toque estar yo siempre voy a dar lo mejor. Orban, que se ha referido al partido que va a rear eh, Enzo, prácticamente no me va ser del, del avión Manises. Nosotros estamos muy contentos y sabemos la capacidad que tiene Enzo, tiene capacidad para hacer eso y mucho más y para adaptarse a, a la posición que, que se le pida. Y nosotros de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que él se integre y se sienta cómodo desde el primer minuto que ha llegado. Les paraules de Lucas Orban destacat en el día de ir se canta Gareth Bale en la primera par, después a en la segona. Yo creo que a Orban li va Manolo, la lesión de Piatti y cree que a Nuno al equipo también. Después Després suposa que en Tertulia podem hablar eh, de forma más extensa, pero yo creo que Orban en el tram inicial de partido patían amb... contra un, Gareth Bale. Piatti no donava, que treballa, Piatti no donava mm. tant d'equilibri com donava pero en el momento que entra Gallà las cosas eh, y de hecho en la segunda parte la historia es totalmente eh, diferente. Yo creo que le iba a bé a l'equip, i y y a Orban la presencia de, de Gallá, eh? Se hablando parlant de Orban, del partido de Orban, del partido de, de, pero a mí no agradaría que... Y de, I de Mustafi. pero me però que no s'oblidaren del partido que arrea des de l'interior eh, gallà. Eh? Molt bé, alguna cosa més, Folgado, al voltant del València Club? Pues no, que demà en jornada festiva tornarà a treballar també pel matí en les instal·lacions de, de Paterna i uh mhm. -huh. a veure si sim de dubtes al voltant del, del nombre no? de les eh, rotacions, si són massives, eh, l'estil del Rayo Vallecano, si per contra són més eh, controlades per part de Nuno per a rebre la visita de l'Espanyol de, de Barcelona. Bueno, la notícia luctuosa del dia per tancar la informació del València és que ha mort ha faltat Antonio Fuertes, el jugador del València Club de Futbol, als 85 anys d'edat, eh, eh, nascut a València el 3 de desembre del 29, se formen les files del Mestalla, després jugar en el València, en l'Elx i possiblement en el Saguntino, Gandia i Bunyol. Eh, va ser eh, un home que va ser coetani de gent com Manyó, Fuertes, Badenes, Boquer i Seguí, i va compartir alineacions amb ni més ni menys que gran Fas Wilkes. Aquí alguns no tingueren la sort de veure, però que tot el món que <clears throat> pugui presenciar digueren que era un home d'Altermont. Així que la condolència per a tota la família valenciana i, lògicament, per a tota la família de Toni Fuertes, descanse en pau i lògicament eh, l'abraçada i les condolències des de la relació d'esports de la 97.7 ràdio. Qui té copa demà és el Llevan Folgado. Sí, demà té copa el Antonio Esportiva, Manolo, i avui pues, última sessió preparatòria en les instal·lacions del Ciutat de València. Una volta conclosi la sessió preparatòria, pues, Lucas Alcaraz, com és normal, ha donat a conèixer la llista de futbolistes convocats per enfrontar el partit d'anada d'estos vuitens de final de Copa del Rei que jugarà demà el Antonio Esportiva davant el Màlaga a les 7 el l'estadi de la Rosaleda. Mm, baixes, Manolo, per decisió tècnica que parlen també de que probablement Lucas Alcaraz presente un 11 molt semblant, pues no sé si al del Albacete, on crec que no va haver ni un sol titular, suposo que... Crec que un o ningú, si no Supose que algun clavarà en l'11, però molts canvis. Sí, per decisió tècnica cau Ivan López, cau Barral, cau Morales, cau Nikos, cau Víctor Casabesús, cau Andrés Ivancic, Tampoc està o tampoc està o Mate. Recordem que Pape Diop es baixa, es troba convocat amb la selecció del Senegal per a jugar la Copa d'Àfrica, igual que Febulí. Baixa eh, notable. Ara escoltarem Alcaraz, que crec que està cabrejat perquè no han arribat els reforços que hi va <laughs> demanar, i l'expedició que està citada a les 10 menys quart en les instal·lacions del Ciutat de València per a manprendre i ser desplaçament cap a, cap a Màlaga. Bueno, pues eh, el que passa és que per a un equip com, com el Llevant, Salva, no vaig de ser despectiu, però dir que la Copa molesta, a lo millor és una miqueta exagerat, però s'ajusta prou a que eh, en una copa com la que està feta ara mateix, eh, com aquesta copa que està feta ja i predeterminada en sortes i tot, tens més que guanyar eh, que pedo, a que pedre. I, perdó, més que a perdre que a guanyar. I mm, te estorba més que altra cosa de cara, en este cas, a, al que és l'objectiu final de Llevant, que no és un altre que, que mantiene la categoria. Sí, és una realitat, és una realitat eh, fonamentalment per a un equip que no va tan desahogat com en temporades anteriors. És cert que el Llevant també va, diríem, per la part del quadre, per la mateixa part del quadre d'eliminatòries per la que travessa el València, que podia haver una semifinal bonica altra volta entre dos equips de la ciutat, enfrontament entre Llevant i València, però ara és d'ara és cert, Manolo, i encara que el Llevant no ho va dir, en la boca gran, però sí en la boca xicoteta, uh -huh. en la competició de Copa, tenint en compte el moment del, de l'equip en, en Lliga, pues, eh, molesta. En tot cas, veurem demà quin és el nivell de rotacions en, en Alcaraz per a eh, donar-nos compte si el llevant tira o si Lucas Alcaraz tira o no tira la competició de la Copa del, del Rei. Bueno, ell diu que és una competició salva en la que hi ha que competir eh, i en la que ha de servir precisament per a que els jugadors que tenen menys minuts agafen ritme de competició. Sí, i on està Brecha fonamentalment pels... Eh, sí, però és que el llevant té que jugar Copa demà, cert, dimarts, Pues es que torna a tocar jugar divendres en Lliga. Sí, pero eso sé que saca brecha Lucas eh, Alcaraz considera que no es normal, se sent totalmente perjudicat el calendario. si li sembla, pues, escoltem una de las cases... tengo un ha tingut eh, una de las cases que feia este matín Lucas Alcaraz en roda de prensa. No, está claro que nosotros el tratamiento de los horarios nos perjudica claramente, ¿no? Porque hay equipos que no juegan la Copa y juegan el sábado y el domingo, y nosotros que jugamos la Copa contra un oponente que no juega la Copa jugamos el viernes. Pero no me gusta recrearme en hablar mucho de esas cosas porque parece que, que te estás acusando antes de tiempo. Está claro que no es justo, o sea, que no es igualitario ni justo, pero está ahí. Nosotros tenemos que tener capacidad para, para afrontar ese tipo de, de circunstancias. Alcaraz, que se quejaba del se eh, horaris Tampoco era más eh, claro cuando se le preguntaba sobre la presencia o no de futbolistas eh, mains habituales en la formación. o si andaba a hacer rotaciones y eh, en qué nombre. No, para el que no haya competido, salvo alguna excepción puntual, para el que no haya competido el sábado, ¿no? porque tenemos partidos cada tres días y tenemos se encuentren bien, que, que, que jueguen bien, que se encuentren cómodos en el campo y bueno, que cojan confianza para para cuando tengan que ser utilizados próximament també. Ara escoltem també a Lucas Alcaraz Manolo referint-se al mercat, a les situacions de mercat en el llevant no, polideportiva. L'he vist molest en aquesta resposta. Eh? No arriben els <clears throat> reforços que ell eh, ha demanat, ha vist com eh, futbolistes que estaven a un pas d'arribar al llevant d'una esportiva, pues, eh, se'n van cap al Deportivo de la, de la Coruña i va demanar tres reforços en el seu dia, i els tres reforços no arriben. No arriben. A més, veu com el Pape Dios se'n va cap a la Copa d'Àfrica. Eh, a Lucas Alcaraz no li convenç Camarasa, tampoc li convenç Simao Mate, i a partir d'ahí ell entén que l'equip té un dèficit en la parcel·la del mig centre. Se li ha preguntat per reforços, esta ha sigut la resposta de, de Lucas Alcaraz. Es que yo no, no tengo por qué hablar del mercado de invierno, porque yo no soy la persona que tiene que hablar del mercado de invierno. Entonces, si tenemos cinco ruedas de prensa en seis días esta semana, Yo no tengo que estar hablando de eso, yo tengo que estar hablando de los jugadores que dirijo, de los jugadores que entreno y los jugadores en los que confío. Yo. Eso no quiere decir que si viene algún jugador que nos pueda ayudar, pues, pues que venga. Pero que ahora mismo no, vamos a estar hablar, hablando todo el día de eso, ¿no? Porque mm, me suena un poco intentar desviar la atención. Yo me hablo de la competición, de lo que entreno, de lo que intento mejorar, ¿no? Pues las palabras de Lucas Alcaraz, alguna cosa más ha el del Llevant Esportivo, Esportiva, No, que llamaban pre eh, viache Viache. el matiz día del, del partit i pendents, expectants, a veure quin és el nivell també de les rotacions en el conjunt granota. Perfecte, recordeu també que demà tenim bàsquet, comença l'Eurocup per a València Bàsquet, després de caure desgraciadament en l'Eurolliga, ara li toca donar el màxim possible en esta competició. Bé, el Nancy, per cert, Nedovic és dubte per un esguís al turmei dret que s'ha fet el partit davant de l'Iberostar Tenerife, encara que el seu concurs davant del Nancy eh, no està ni molt menys descartat. Per al dia de demà ve el Nancy a les 6 en el debut de l'Eurocup, com vos dèiem, i ahí estarà eh, el base Pablo Aguilar, que parlava d'esta manera en quins són els objectius de València Bàsquet en aquesta competició. Bueno, yo creo que queda mucho para eso. Yo creo que esto empieza ahora y, yo creo que, ponerse como objetivo ganarla pues, con todo lo que queda por delante eh, sería mucho decir al día de hoy, pero, pero por supuesto el objetivo es competir, el objetivo es, pelear por esa competición y como tú dices, dentro de, con el transcurso de, los partidos, yo creo que poco a poco nuestro objetivo tiene que ser ese un eh, mm. mateix eh, Aguilar que también ha parado del el de l'equip francés y la catalogat perdó, com versàtil i molt físic, pot donar molts Sí, ya hemos visto algo de ellos y bueno, sabemos que un equipo, pues como los equipos franceses, físicamente es un equipo muy bueno, con jugadores con, mucha potencia, todos son parecidos en cuanto a altura, características, etcétera, pero pero bueno, yo creo que, que va a ser un equipo difícil por eso, porque todos pueden jugar en muchas posiciones, todos tienen características similares pero a la vez diferentes, hay algunos que tiran más, algunos que tiran menos, todos son muy saltarines. Eh, bueno, yo creo que es un equipo de esos con esa potencia física muy alta y que nos puede crear problemas, pero bueno, tenemos que prepararnos, también saber dónde podemos cogerle por con nuestras características, con nuestro ataque, nuestra defensa, la calidad de los jugadores y bueno, intentar preparar el partido de la mejor manera posible para, para ganar. El València Bàsquet demà a les 6, des d'un quart d'hora abans a la sintonia de la, del Superbàsquet de la 97.7 Ràdio, Mohamed Romero i tot el seu equip. Pausa i entrem en el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. cosa calenteta, no anem a enganyar-se. Vull dir, així estem molt contents i molt tranquils, però una miqueta més al nord està la cosa calenteta, Folgado, tu saps. Sí, a més és molt, tema... molt cridaner el que ha corregut eh, <laughs> la vesprada, eh? vesprada amb Leo Messi. Sí, sí, molt bueno, va ser per cridaner el que corregué ahir, bueno, però sí, corregut sí, este sí, matí sí, que s'ha sí. fumat l'entrenament, sí. gastroenteritis vaneguiana, <laughs> i <laughs> tu saps quina és, i després en la vespa. Està la cosa... La vaneguiana era d'altra índole. Era d'altra índole, sí, però bueno, sí, Eh, serveix igual, és, sí, un, és, una és un capot sí, per, a, sí. per a fumar-te un entrenament. Sí. D'una manera o d'una altra, és un bon argument. acaba sent el mateix, o, o comença sent el mateix. Comença si la, no. la tertúlia... Espera, que ara t'he de parlar. eh, comença la tertúlia... Estem de bon humor, bueno, és la nit de Reis, i vos estem preguntant en el Twitter, arroba esports la nit, què li demaneu als Reis? què de demaneu al Reis, Futbolísticamente en clar. Esta la pregunta que está enfrente en el dia d'avui, i lògicament, pues, eh, uno tu no guanya, comença les comienza a els programas, a una testa d'ànim, i se, se, se, se monota, este més jijijajà, estem més tranquils, estem més contents i pues, aquestes coses s'han de notar. Està per així Jaume Martí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Moltes noches felices, com estàs? <laughs> És en efecte, no? Després de, de lo d'ahir ja, claro. que va ser una miqueta el regal de Reis avançat. Sí, sí, jo crec que sí. De fet, el meu camello ja l'ha donat a baixa perquè se'n vaig allà a pasturar, eh? <laughs> que jo estic complit. Perfecte. I també s'acompanya el director de Superdeporte, Julián Montero. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Hola, bona bueno, nit. Eh, en primer lloc, felicitats perquè crec que avui ho heu venut tot, no? Eh, això esperé. <laughs> jo crec que sí. Eh, M'estaves dient que no, lo de la gastroenteritis? No, no t'estava dient que no per lo que dius de que la cosa està calenteta per, a, per dalt. Ah. Jo crec que on està calenteta avui és per allà pel mig. És, és dos. És dos. S'ha saben bé del Barça. Saben molt bé, saben vengut molt sí. bé, molt bé, molt bé, sí, sí, sí. Sí, però jo feia una reflexió a principi de... Saben vengut molt bé. A principi del programa jo feia una reflexió en el, en el comentari inicial del, del programa, eh, diguent-li a la gent que, que, que no has... pot dir, que la gent, quan tinga que gaudir d'una victòria del València, que compre Superdeporte, que compre Levante, que vaig a Levante Televisió, que escolta la 97, que no vaig a ser els mitjans perquè per molt bona que sigui la victòria del València, sempre li van a pegar la volta, sempre la van a embrutar, sempre... perquè hi ha molts d'ells o molts d'aquests eh, programes que jo no tinc res en contra d'ells, ahí estan les cadenes que els emetixen perquè són rentables no són programes de, de, de, ni d'opinió ni d'informació mm. esportiva, són shows. Ja està, a punt de final. I que ja aquests eh, individus que passen o intenten passar per periodistes equànims i que són els dobermans de Florentino Pérez. Vull dir, que és que la gent que no prega ni un segon contestant-los. És que, de veritat, si la gent vol gaudir i vol eh, disfrutar del que és la victòria d'ahir, que té tot el dret del món a fer-ho, que ja estem més locals d'ací. Sí els mitjans, eh, que no vaig a fora, també ho dic, al, també ho dic al club, eh, eh, al València, que últimament eh, prima molt els mitjans nacionals als locals, també que se ho apunte, perquè a la veritat, a l'hora de defendre el club, mos dona o no mos dona, és d'ací anem a estar defensant-lo sempre, perquè defensem el nostre. Però sobretot a la gent, que és el que m'importa a mi, que és l'oient, que jo sé que molta gent, eh, este migdia, deia, en tal cadena, en tal cadena, bueno, pues ahí se va tenir el supermurciélago en Levante Televisión. pero mirarlo. O la gente que bueno, tal, no sé qué, ahora en el programa tal de la tele están diciendo... Yo esperé que, primero que siga a partir de la una, que es cuando acabaremos de ir. Y a partir de ahí, <coughs> que los un de verdad, Que lleve, caigueuse ya del guindo, no un res de ahí. Es que, no, es que único que agarrar son disgustos y cabazos cuando lo que tenía que ser ahí y hoy es un día para estar tranquilo, feliz, contento y festejante No, lo que passa és que uno espera que un dia en un partit tan complet i, i tan positiu, uh -huh. pues que li donen algun caramelo, no? I no que al final... No, conforme, no conforme vas parlant, al final dius, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, i al final t'estan <clears throat> llevant hasta lo que pense que has aconseguit d'alguna manera justa. Jo avui ja, avui ja no he volgut ni veure ni sentir res, perquè a nit, mm, mira, vas caure en la tentació de, de, a, a veure el circ, a veure per a on va i, i i vaig veure un programa que me va aparèixer vergonyós un programa en el que la notícia eren tres faltes de tres jugadors del València però, però Julián, de veritat que les repetiren 300.000 vegades 300.000 vegades demanant targetes de tots els colors i, mm -hmm. una, no sé, una cosa però, per, per a mi va ser molt, molt, molt fort, denigrant tant, Julià. però te dones compte una cosa tu vas veure alguna falta que fer al Madrid que al repetir hem explicat, és que no, no no, una... No. Varen ser tan excepcionalment partidistes que, bueno, jo crec que això els lleva la fiabilitat mínima que poden tindre. bueno. És que el, el Madrid no feu una falta per, d'alguna manera, ficar-la allí i, i, i per lo menos opinar. Res, res. Totes les de València com aquell repetides, perquè clar, mm. eh, repetir, repetir, al final pareixia que aquell que era una, bueno, un xero, no? <clears throat> També per, per lo que dies podria mm, agrair a, a tota la gent que avui eh, en les xarxes socials pues, pues, ha, ha repetit a, a penjar missatges de, de, de recolzament, d'agraïment per la portada eh, de Super d'avui. M'agradaria mm. donar les gràcies a tot el món, també a, a, als, als, alguns que, crítics que, que, que, bueno, que, estan, que estan en el seu dret. Si la crítica està feta en, en, en educació o tot el món pot opinar el que siga, jo això sempre però sí, a més imagina que per a una redacció com la de Super hauria de ser un dia, eh, o, o haurà sigut un dia bonico de veure com tot el treball d'ahir, al igual que per als companys de Levant i els seus deportes de fin de setmana, pues, eh, té, un, té un, una penetració en la societat valenciana de que consumeixen lo nostre. Jo crec que tot com a de Super i per a la redacció avui, sí. segur que la gent eh, avui ha pujat allà dalt a, a, a treballar, eh, sempre un de cara, a treballar en la millor cara, però segur que... Eh, Eh, el talán de la... y, y tú sabes perfectamente lo que es eso. Tú, tú has estat por deixar molts en això, eh, Julián. Seguro que les cares eran diferents. Sí, eh, molt diferent i, i, i sobretot per, perquè jo crec que fa falta, fan falta alegries, no? Eh, fa falta que la gent pues, pues, veja que, que les coses s'estan fent i que, i que a poc a poc eh, venen, venen coses, no? I, i bueno, eh, no és qüestió de dir ni, ni que València de, de Wii, per a demà va, va guanyar res ni, ni, ni va ser el millor equip del món però, però són coses que a poc a poc estan passant i que veus que van a passar moltes més. No sé el que tardaran, però van a passar. Per cert, a mi m'agrada dir-lo vull i roïn. Avui a València està la cavalcada de Reis. Eh, han estat els jugadors de Llevant i avui molts que s'esperaven veure els jugadors de València no en cap en la, en la, en la, en la carrossa crec que hi ha gestos que costen poc i valen molt sí, i, crec que, i crec que no haguera costat res que algun jugador eh, haguera estat en la carrossa del És una cosa habitual estos anys ja, uh mhm. -huh. des de fa uns anys, no? Però, bueno, sí, haguera sigut un detall, un dia com avui, Correcte. pues haguera sigut un detall interessant. Jo no sé avui, després de lo que passa ahir, Llavors seria ja donar... T'imagina els nanos vull que, que mires de dir, mare meva. Jo volia añadir una cosa que, que és just dir-ho, perquè uh -huh. també vull a que reconèixer que a un mig nacional jo he dit la crònica i he dit la crònica que passa. I per a mi té molt de mèrit que eixa majoria de gent eh, fa, diu i fa el que fa, uh -huh. quan hi ha algú que és deportista, és equànim i és periodista, també ha que reconèixer perquè té molt de valor. <coughs> que és d'alguna manera des de Madrid pues, faig una crònica que tu la llitges i dius, pues, d'acord, dins que cada un tinga uns interessos i, i bueno, puc dir que no se pot generalitzar perquè també n'hi ha bons periodistes a Madrid i a Carreiro que en aquest moment destaquen que el València feu un gran partit mm -hmm. i que tingui el, el premi de guanyar els punts Certament, i és que eh, parlem i no parem Fogado, estàs ahí mirant No, estava escoltant a, a Julián ja, ja també Algo que dir? No, no, és correcte el que han dit. Jo crec que la gent, eh, si no ho sap, hauria de saber que, bueno, fonamentalment hauria de consumir pues, mitjans de comunicació valencians. Sí, senyor. Absolutament d'acord. Però bueno, cadascú és lliure d'escoltar de, i de llegir i de comprar i de consumir el que vulgui. Ah, això sí, sempre. Lliure absolutament, però sí. també que sàpiga que hi ha eh, uns efectes secundaris. Bueno, però la gent no és tonta. Aleshores, <laughs> sap escoltar i sap llegir. Bueno. Després té que escollir. Correcte, senyors. Eh, I és que estem encara pegant-li voltes al que va ser la, la victòria d'ahir del València sí que després davant del Real Madrid. Tantes coses. Ahir comentarem moltes coses en la tertúlia per a mi, però és que se'ns quedarem... Eh, I si em Saba i jo ni de la ràdio, és que se mos han quedat molt, temps, moltíssims temes en el tintero, perquè és que tingué tants, tantes aristes la Victòria d'ahir, tingué tants matisos, tingué tantes coses, tingué tants noms propis, que sempre I, se te queda... Tants detalls que són com que conforme te fiques en el detall, pareix que sigui ja pues, una... Conforme reveus el partit, jo me l'he tornat a veure, vas descobrint coses noves. Eh, I jo, per exemple, Eh, ahir passàvem molt, molt per damunt, però jo crec que eh, mereixen un capítol destacat i un debat destacat el tema dels tres centrals. Perquè crec que els tres estigueren a un nivell superlatiu i perquè ja comença a pensar si este sistema de tres darrere amb dos carrilers te'l vas a patentar. <laughs> Sí, si ja no va ser una... Eh, eh, un, un, com, diria, com diria? Eh, no un recurs, sinó que va ser un argument ja de cara al que queda de temporada. No sé si este sistema ja se va a implantar. En principi pensàvem que era el dia de l'Eibar, després se repetís el dia del Madrid. Ja no sé si això és circumstancial o anem a començar a jugar en defensa de 3 i 2 carrilers tenint en compte com està l'equip. A Irnuno, quan se li pregunta en roda de premsa, eh, parla de que l'equip té dos sistemes que se poden utilitzar un d'ells, evidentment, en el que hi ha eh, utilitza el tècnic amb els tres centrals i l'altre és l'habitual, que jo pensava que ahir tornaria a aparèixer en Mestalla, l'habitual 4-3-3, però sí, després del bon comportament d'ahir i tenint en compte que jo crec que poquets pensàvem que anava a posar tres centrals en Mestalla i davant el, el Real Madrid, pues, tenint en compte el, el rendiment i com Enzo se va ajustar perfectament a aquest sistema i com van rendir les ales, perfectament se podria, se podria repetir, perquè a més junta dalt algo que jo també pensava que no anava a fer de forma tan seguida. està desmuntant moltes teories en uno. Jo pensava que no anava a repetir dos davanters, al Negro davant el Real Madrid, i en canvi ahir davant el Real Madrid, Nuno eh, presenta a mi ese sistema, la parella de davanters... Eh, al cafè Renegret. Jo crec que està desmuntant moltes teories periodístiques, Nuno, estos dies. Les meues les primeres. Jo no pensava mai que anava a repetir sistema d'Eibar o que anava a repetir davant del Madrid al Càcer Negredo. Jo, en el Càcer Negredo crec que també mereix un comentari a banda, després entrarem, però crec que si defenses del Madrid a lo millor no potser ben tan alegrement, és que sabien el que tenien darrere i això és començar a cimentar la victòria des de davant. Lo que, lo que està fent... Ara després entrem. Eh, Julen, volies parlar de, dels tres centrals? Sí, i de... sí, sí, sí perquè, perquè no sé si, si Nuno està desmuntant teories periodístiques, també un poc està desmuntant teories seues. Eh, que pareixien molt rígides i, i al final no ho són i no ho són per una raó perquè no sé si a mm, poc a poc ha anat descobrint que té una plantilla en molt polivalents. Ell fa una, una, una defensa en tres centrals mm. i no és necessàriament una defensa de cinc xors. No. Perquè <clears throat> Mustafi és un bon lateral dret. Sí, sí, sí. sí, sí. Orban és un bon lateral esquerre. Mm -hmm. Són tres jugadors que saben defendre molt bé i que eh, ocupen molt de camp. El primer gol del València és un valor que, que, que, que furta eh, Lucas Orban Correcte. i el dona ja en camp en el camp eh, del Madrid sí, el dona a Gallà. sí. O sigui, eh, és, eh, té moltes possibilitats de, de, de, de traure rendiment mm. a este sistema precisament per, per, per, per el perfil de suaves que té. A mi això que, que esteu parlant ara mateix de, de, del perfil del sistema, eh, esteu dient, o, o Julián diu, no possiblement estigui desmuntant-se a si mateix. Jo crec que no. Jo crec que en una, en una cosa sempre va estar molt clar des del primer dia. Més igual el sistema sempre que tinguem clara la idea. I això va ser la fase de Nuno des del primer dia. A més, crec que va ser el dia de l'Espanyol crec que era Madrid, que és el, el segon partit en casa. El primer va ser del Màlaga. Sí, però ell també al mateix temps va admetre en una roda de premsa que canviava el 4-3-3 perquè quan no estava Parejo i considerava que l'equip tenia que jugar una altra cosa. Té clara la idea. No està Parejo, canvia 4-3-3. Bueno, jo crec que ahir, d'alguna manera, per, per anar un poquetet eh, el, un estil que és nou, és novedós, però vosaltres acabeu de dir algo que és, que és increïble, Mm -hmm. és que eh, la defensa de tres, i parlem genèricament perquè ell d'alguna manera que fa? Pues apoyar-se en la línia que més juga vostè, de més nivell, que millor li estan funcionant. Què fa? pues situa tres, tres defenses eh, genèrics en el nom, però després, com estàveu dient vosaltres, i els tres defenses se poden permetre el, el treball de, en un moment donat ser tres centrals perquè el rival ho permet a Xina o, o necessita eh? i també hi ha viatges que també quan vinga un rival que no sigui teòricament tan fort pues, doncs, eh, d'una manera n'hi ha un central i dos laterals que podran donar-li més capacitat de xoc i en menys, diguem, menys sacrifici darrere i aquesta possibilitat la té perquè ho diu molt bé, són dos centrals que a la seva vegada poden jugar de lateral. Absolutament. Per tant, què està fent? Està fent dir, què és el que tinc? Me tinc que basar en el que tinc i treure profit del que tinc. I no m'importa tindre dos jugadors que pareix que siguen doblats, no al contrari. Què faig? En un moment donat, el que està teòricament de lateral esquerre, que és Gallà, eh, ahir l'agarra i diu, no, jo per l'esquerra tinc una lesió en jugador, i este s'ha jugar-me d'interior esquerra i el situa ahir. No, I automàticament crec, crec que ell junten el central, que d'alguna manera l'apoya, que juga també de lateral esquerre perquè este se'n va dalt, d'alguna manera el que fan és que el loco al Madrid i tots els jugadors que entren per ahí. Anem a quedar en dos conceptes perquè tenim que anar a la Publi. Un, la versatilitat, de la qual ha començat a parlar el Joan Martí. I dos, n'hi ha unes declaracions d'ahir, no sé si podem eh, recuperar-les, Arturo. Eh, Alves Sistema, amb data d'ahir. Perquè és que explica la perfecció, o explica tan fàcil que després és, mo és molt més lo que es Valencia... ...pero voy que a tornar de pausa eh, este es es eh, de Ahora ...ahora vamos a hacer una pausa obligatoria para la Publi y tornem de seguida. ...así en la 97.7 Radio Sports, 97 nit, en la nit de Reis, parlant del que va a ser ir el regal de Reis, la victoria 2 a 1 del Valencia davant del Real Madrid. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Estas navidades saben a Grupo, Grupo Caribbean. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. De Caribbean Avenue, Caribbean Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las Navidades. Grupo Caribbean, donde empieza la noche. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les eh, 12 i 17, continuem així en Esports 97 nit. Eh, vos parlava unes declaracions eh, de, de del porter del, del València. Ahir en un moment donat, estaven comentant a, a, a micro tancat, el Barça fue una cosa que sembla muy fácil pero que es muy complicada, que es que segons el món del partit era defensa de 5, de 3 o de 4. Com se fa això? Sentim a Diego Alves y després o estirem per que quede la cosa clara. pero yo crec que ir Alves ho explica en una facilidad vamos, eh, en una sencilleza absolutamente admirable. Mira, eh, el tema de jugar con tres centrales o cuatro, eh, eso depende mucho de cómo se puede ver de fuera, pero de dentro son tres centrales, pero hacíamos una línea de cinco. Y cuando salía un central, pues eso siempre se metía y, hacíamos una línea de cuatro, con, con, los laterales intentando cerrar por dentro. Entonces, eh, es más eh, teoría ¿no? que otra cosa. Pero en la práctica se puede cambiar muy fácil la táctica. Nosotros entramos con tres, tres centrales que eh, son de origen, ¿no? Lucas también puede ser un, un, lateral, pero jugó ahí de central y luego teníamos los laterales y formamos una línea de cinco. Entonces, claro, eh, proteger más, pero también, claro, te da la opción de, de, de, tener un poco menos espacio para, para apretar en el, en el campo. Sembla molt fàcil, dit així, eh? i després de guanyar el Madrid tot sembla més fàcil, però és, és, eh, és una complexitat a la qual pot tindre accés ara mateix el València per la versatilitat a ir central pur en la plantilla o en el l'equip, central pur, que només pot jugar de central, ni a un que és Nicolás Otamendi. Mustafi pot jugar a la dreta. Orban pot jugar a l'esquerra. Gallà i Barragán eren carrilers que en un moment se reconvertien i Enzo Pérez podia arribar per a formar línia de 4 en un moment donat. I això te dona una versatilitat i una riquea de recursos que a la fi és que arriba un moment en què l'equip contrari no sap a quina defensa té que atacar. No, no, ni, ni a quin jugador saber en quin lloc juga, a veure com el controla. Es que sí, vamos, eso es indiscutible. Y también hay un una cosa que hablando de Enzo, no? Yo creo que Enzo, después de lo de ir que sin segundo sin según problema, agarrar tú tu vas en el puesto de Javi Fuego. Y el chaval considera jugar toda la vida ahí, uh a a jugar, equipo no va, ni va a notar en un momento que ni ir a un dute, al contrario. Eh. Y de alguna manera cuando los defenses en un poquet Central se complementaba y estaba rotando un poquetet para plenar los huecos que se creaban. Per tant, jo estic dient ara, eh, sabeu que n'hi ha unes baixes, n'hi ha jugadors que estan lesionats, jugadors que d'alguna manera se'n van anar a jugar fora per compromisos. Tu no t'estranya que demà Enzo perfectament pugui jugar per la dreta, perquè ja ha jugat, i perquè damunt té, eh, en la plantilla pues, té a Javi Fuego, també pot jugar on jugar Enzo Ahir. De manera que rotant pocs jugadors, mm sí que n'hi ha rotacions, per lo menos de puesto. Uh -huh. I això és un avantatge molt gran, perquè tu ara el que no pots fer contra l'Espanyol, fer el que ens passava contra el Rayo, perquè mos que fatal, no? I, sin embargo, van haver canvis per obligació. Però una altra cosa és que n'hi ha canvis, una altra cosa que necessàriament vas a tenir un segons base que es pots utilitzar en posicions diferents. I això és tindre una riquesa a la plantilla que és molt difícil de lograr. Jugada del primer gol del València la fan Orban, Gallà i Barragán. Vale, un cap jugador més del València arriba Orban, a tocar Gallà i Barragán, correcte. Vale? Eh, a veure, a veure qui, de, qui defenia aquests jugadors, com, a, a on juguen, a on estaven, a on per a on entraven... I d'on vivien estos, no ho sabia. Però ja, eh? en aquesta acció, <clears throat> perdó, hi ha un moviment de Paco Alcácer que és... Eh, Extraordinari, eh, arrossegant per dins. O sea, Alcácer, quan Gallà entra en diagonal, se'n va a l'esquerra i Ramos i, i Pepe automàticament, com fan tots els centrals, raet del... Vicent del, de, de Alcácer el moviment de... I crea un hueco monumental. Pepe el col·loca on tenia que estar. Queda el lloc buit per a que Gaia diga Tim Barragan que entrava soles perquè Marcelo se queda clavat perquè estava vigilant a Negredo i tenia tot el corredor lliure per a llançar a porteria. Barragan, independentment de que després, llança a porta, toca en Pepe i entra el gol, però aquesta acció, estic d'acord en, en Julián, naix en banda esquerra en, en Orban, continua en, en arranca pel carril, descarrila, se'n va cap a la frontal i veu a, a Barragán lliure perquè arrastra al central se al Cácer, no? el movimiento del Cácer va ser molt intel·ligent en esa... en el polivalència no és mm. només del, del central, és, eh, té dos laterals en una profunditat eh, tremenda uh -huh. i té un jugadors en el mig del camp que poden chuar, eh, poden intercanviar posicions però en jo... el treballen molt uh -huh. en els partits. Sí, però n'hi ha, ha un detall que és increïble. Eh, qui va fer més de defensa en un moment donat? Doncs estem parlant dels dos delanteros en el canvi de València que jugar, o en dos puntes, m'és igual, i n'hi ha moments que feren més de defensa clubs que la defensa. I això és el meravellós. El tram final que dos fa tocat... Joan davant del Madrid té molt que defendre. Ja, ja, però aquest treball el fan, el fan fenomenal. Tant Paco com el dos, que el feren fenomenal. I, sin embargo, al final, imagina, qui fa els gols? Els, els delanteros defenen i al final els gols es fiquen en defensa, no importa. 2 a 1, se guanyar. I això vol dir molt de que és una plantilla, primer, molt difícil de que tàcticament li agarres eh, el rollo, no? I que, per què? Perquè si l'agarres automàticament te fa un xirabou i en el mateix els jugadors en el camp resulta que, que ja t'has descontrolat i això és molt mèrit de collita pròpia de l'entrenador i això és el que tenim que estar contents de lo que està fent i el que pot fer. De Presenzo ho eh, hem comentat moltes voltes, eh, eh, quan eh, en Superdeport em donen l'opció d'escriure una volta a la setmana pues ho hem parlat moltes vegades, Enzo te dona una, una, una riquesa dins de la plantilla de la que el València va treure-li va treure profit, ho acaba de dir Jaume, pot jugar també perfectament d'interior jo vaig a dir que no, però igual no ens sorprèn i la pròxima setmana juga eh, com a interior dret i dic que no perquè no té... Eh, no és un, un, un futbolista com per a jugar eh, en profunditat, no és ràpid, però bueno, Argentina sí que és cert que també jugava en banda dreta, mm -hmm. però és que Enzo és un recurs que a l'equip li dona moltes coses i a l'entrenador li permet jugar encara més en totes les peces que té, que té a la seva eh, disposició. I ahir, per exemple, eh, el València lluita per a que Fegulí estiga present en el partit. Ahir Fegulí no és titular. Rodrigo de Pol venia de cascar dos partits bons i si ahir hagués, des de l'inici crec que tots haguérem estat d'acord. Ahir Nuno no utilitza Rodrigo de Pol i l'equip eh, guanya. Vull dir, el tècnic crec que maneja eh, una plantilla evidentment molt, molt rica, amb moltíssima varietat i jo crec que té fons d'armari per aguantar la, el tram de final de temporada i per a competir perfectament en les 12 competicions. Si les rotacions, si veurem com són el dia de l'Espanyol, són controlades, jo crec que el València, i de, més des de l'arribada d'Enzo, que ja tenia, però jo crec que té un fons d'armari eh, brutal, i ell el va exhibir, eh? Orban, eh, Enzo, no el mateix Gallà d'interior, eh, no sé, eh, a irse dona el València presenta el seu, el seu fons d'armari també. Xaume, mèrit de l'entrenador i dels que han fet la plantilla. Bé, sempre d'una manera, uno quan desenvolupa un treball és que veure, diguem, les rames que li han donat per fer la corona, no? Jo crec que ara sí, agarrem aquests jugadors i veuràs com el que sempre diguem d'una manera, jo he opinat, que són fitxatges que són de caza major i caza menor però és que estan conjuntant de que els de caza menor estan resultant tan positius <coughs> com els de caza major que és més fàcil fitxar-los, no? Però, Home, però... és que són els que, els que donen tot el xoc en la defensa per a aquella que... defensa que estem dient que en el número de, de, per això t'ho vull que és molt important el que Valencià està fent i, i és tan important com que tinguem rere un, re, una base econòmica forta i que en un moment donat un jugador que, que era impossible tindre-lo el puguem tindre, però és molt important la, el planter del València i se treball que s'està fent i que jugadors d'Ixos ja estan jugant al València i jugadors que han fitxat aquests tècnics han jugat al València com a titulars i el cost d'un o altre pues, és molt diferent de, de, de fitxar a Xina en la cartera plena a tindre que fitxar quan diu ja te pagaré tarde i, i, <laughs> i mal. Vull dir que això sí que després ha que destacar-ho perquè és just. I això te dona també molta moral de pensar, diu, és que estan ahí, no és que l'equip està anant bé, sinó que el que està fent bé pa demà, mapa després demà, per l'any que ve, per l'altre, també s'està construint en aquest enigma. No? En I, jo crec que això és, hem descobert un camí que d'alguna manera se compensa en els que estan rere i en els que estan dirigint eh, que aquests jugadors isquen i d'alguna manera se isquen el projecte que és de que el València tingui un equip i se vislumbra o, o mos il·lusionem que siga important per un moment donat poder competir i ja s'ha donat compte de que aquests equips importants que han vingut en respecte als demés a jugar contra nosaltres en casa eh, a dos li s'ha guanyat i l'altre no li s'ha guanyat per, per mala sort, però vol dir molt de, del nivell que està el València ara. Escolteu, eh, la... estem parlant de la versatilitat dels tres centrals. Jo, jo vull parlar del, del nivell que exhibiren ahir els tres. Eh, més enllà del gol d'Otamendi, de, eh, que és el que te dona la victòria, eh, el marcatge de Lucas Orban, que és el que partix una miqueta més al principi perquè Piatti no ajudava tant i que allà equilibra més eh, Eh, y il el 2 contra 1 y patir una miqueta, Pero después cuando ya eh, va a equilibrar el, partido de la banda esquerra, eh, Olban estigui inconmensurable también voy a hablar de que yo creo que no está no eh, Justicia, pero justicia a mí al partido de Mustafiair Mustafiair es borra del campo a Cristiano Ronaldo Y hay ahir en molta sorna Pablo García Cuervos de la tertulia Siempre que Cristiano cuando se, se, se obceca se... acuerdo perfecte pero però l'any pasado tú intentaves defensar per molt que Cristiano Ronaldo estiguera obcecat tu Tú defendre defenderlo a Ricardo Costa y Filipe Senderos y pegaba una arranca y anava els dos el aire. una cosa es acompañar a eh, Cristiano y una altra defendre a Cristiano o no? Y si no, no, eh, Acompañar eh, a Cristiano he visto molts gols ya de, Cristiano al Valencia. en, que el, el, en Acompañarlo. defensa Sí, a ponerlo el, ya. Fer-li alguna foto, també. No, eh? jo crec que ahir eh, Mustafi fa però, Manolo, un marcatge excels. Però tens que respectar una cosa que la indosicràcia, la personalitat de Mustafi mai és la que és mm. i mai va fer un partit espectacular com, com Orban el feu ahir perquè la seva manera de jugar és molt més xelar es més reflexiva. És, és com els cotxes alemanys, és fiable. Claro, és fiable, però no va fer mai un partit... No, no, a deslumbrar mai. A de, no, no, no, no, no. Sin eh. embargo, tu vas... Ficar-me està ja pates, pates per amunt, no. A això me referís. Per tant, eh, a vegades som injusts perquè, realment, el eh, que feu Urban Air va ser espectacular, sobretot a partir Y ha que veure a vegades les desgràcies que se tornen en avantatges. Quan se lesiona Piatti, canviar la història. I automàticament, Orbanes és quan se senté més apoyat, <clears throat> perquè com tu dies, tenia d'una persona que estava més acostumat a defendre, no? Sí. Però, claro, l'altre no pot jugar mai, mal com Otamendi. Qui, qui va brillar més que Otamendi? Ahir, per exemple, amb un marcant un gol. És impossible però cada un té, té el mèrit. No és que Otamendi, és que en el seu marcatge, que en aquest cas tampoc ho hem dit, perquè també sembla, ara sembla que és coixo, però no, no ho és. És que Otamendi també, a Benzema, la Liamar la la vesprada James lo Tony Cross, pues bueno. el puerto ah. que chupa. no, no por de vuelo porque Igual van ser los defenses. Yo creo que Isco, yo creo que Isco y el primer cuarto de Gareth Bale Probablemente pero Benzema, la calidad de, Cristiano Y la velocidad que... al voltante de Mustafi Yo creo que ahí eh, a Cristiano probablemente el, el, el pares cuando li lleves els espais i Cristiano sense espais és un futbolista que, que se perd, li costa moltíssim perquè no té, no té un contra un eh, emparat, en carrera sí però quan està parat i no, i no pot arrencar a córrer li costa més i el València ahir va ofegar a Cristiano va estar ben maleint la marca Mustafi però jo crec que el mig del camp del, del València va treballar per a reduir l'espai el, el I el canvi no que tenia que el canvi de cadira és un canvi que no, no s'entén? com estava el Madrid... Jo no ho vaig entendre. En el resultat que estava fent. A mi me va dir... Jo, per mi, em vas dir gràcies te ho jure. Quan vaig voler aixecar-me, dic gràcies. Jo no vaig entendre massa. Perquè alguna manera, lleva aquí, lleva en punta... Lleva James. Fica, sí, sí, no, pero després lleva a Latre. Lleva Bale i trau Bale. I clar, Bale també, vulguis que no, en un moment donat, eh, tenir que te decideix un partit. Sí, jo dic gràcies. a ir segons... Igualmente, però segons també... Segons que segueixen més a prop al, al Real Madrid, Manolo, que a de giro tot... En la final de Copa eh, uh -huh. també estigui molt gris i te feu la jugada del partit. Sí, Vull dir, això... En... A Bale més fàcil arrear-li a, a Bale que arrear-li a, a Cristiano. Eh? Això sí, això és veritat. Claro. Anem molt a... més fàcil. Eh? Però això dic, a mi m'estranya molt i se canvi donar les circumstàncies de com estava el partit. No sé què vos pareix a vosaltres. Sí, són, sí, són canvis que possiblement estrany, sí. afavoriren el triomf del, del València Club de Futbol. Eh, parlem de, després d'ells. Eh, arribem a i mitja. Una pausa per a la Publi i continuem. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Continuem, <laughs> sí, no, ara mateix <laughs> t'estaré segur. Continuem, eh, 12 i 31 en Sports 97 NIT i eh, estarem de esos cambios eh, que va fer el Madrid que posiblement afavoren la, la victòria de, del València. Jo no vaig entendre massa de Medina. I el de Bale, a mi me da la impressió que Bale, eh, per, com diu, eh, Fogado dia abans una reflexió que és molt bona. És més fàcil arreglar-li a Bale que a Cristiano. O el primer quart d'hora de Bale va ser superior a tot el partit de Cristiano. Correcte. Crec. A mi també m'ha la impressió que, a més, a més... I Toni Kroos? Algú va veure a Toni Kroos ahir? A més del fet de, de que és més fàcil arribar-li a, a Bell que a Cristiano també per lo que se trasjuís dona la sensació que Bell comença a tindre el cap fora del Real Madrid ah, també? i això la premsa de Madrid ho sap i clar, li apreta, li apreta este i és que lo d'arrear-li, no sé eh... Sí, no, quantes aire... faltes li feren a Cristiano? No, eh? no, no, quan dic, arre... quan dic arrear-li, escolta'm, mm me refereix que al tracte de la premsa sí, de Madrid, sí, sí, no me refereix a la ah, sí, sí, sí, sí. Jo... No, no, no, per amor de Déu, no, no, hasta ahí podíem arribar. Hasta ahí podíem arribar. <laughs> No, no, no, no, no ni molt menys quan dic arreglar, dic, dic les, no, les crítiques no. i Ancelotti Hòstia, no. és molt bon entrenador però també és, és un tipus molt polític Clar, quan jo deia més fàcil arreglar-li a Bale parlava dels periodistes sí, eh, de, perquè de Madrid Bale no entén més fàcil a Bale que a Cristiano suposa que no llig, Cristiano no s'entera de, lo és que, intocable, claro. de lo que diuen sí, però sí, d'alguna sí. manera parlant d'un jugador d'un jugador que té una lesió llarga és un jugador jove que hace coses molt boniques, pues jo a mi, d'aquest moment, me quedi molt més tranquil perquè sabia que el milagre que podia fer l'altre, este segurament no el podia fer. Això és el que pensava. Eh? I, d'alguna manera, i el que dirà, pues, jo sempre l'he entès com un mig defensiu. Ofensiu no m'agrada mai i ahir el canvi pues, jo pense que és no sé per què, o, o seria més que defensiu, seria de força, perquè l'entrenador algun motiu tenia per fer-ho. Però, claro, se'n va a més i veste, ve este, bueno, pues bien, vamos bien. Exactamente, en un eh, valencia que... Eh, parlava Jaume, la posición De, de Enzo. que va a ser siempre Isa? No. pero cree que Nuno va a decir que no, no? Yo os pregunté. Yo también. Yo jo No, bueno, no, yo diría que no, pero bueno... Yo creo que tampoco, ¿eh? yo creo que tampoco pero pot, pot jugar, eh? Ya, ya, pero, pero lo que está claro es que és sí, un yo jugador creo, yo creo que, ahí, que puede ah, utilitzar-lo vez de un puesto segur. I segur és, que sí. és, és el jugador que té més números de la loteria no, no, claro. per utilitzar-lo vez de un puesto. De jugar de mid centre ofensiu i a més pot jugar de, de interior. eh, Bueno, el que tengo que tindre clar, per lo, jo que veig, estem parlant de quatre jugadors i quatre titulars, imagineu-se, que van estar en tres posicions. El que passa que, que tots tindran el seu motiu en un una lesió, una sanció. Però aquests quatre la, va ser la rotació que va fer per tindre tres jugadors mm. titulars, mm. independentment crec... del jugador que siga. Jo crec que ahir... És un sentit molt pràctic ahir... com la defensa. Tu dius Tu dius que... De... que dels quatre seran tres titulars. Zo, Parejo i Andrés, quatre. els quatre, tres sempre titulars. Sempre titulars i anirà rotant-los, canviant-los el mateix partit, si era una sanció per descomptar, però són quatre titulars per jugar en tres posicions. Estic d'acord també. I estan molt equilibrats perquè són prou polivalents. Crec que juguen tres també, d'aixòs quatre juguen tres, sí. No, sí, sí, estic d'acord, estic d'acord totalment. Jo crec que, que a lo millor en aquesta posició és on més li dona un punt de qualitat a l'equip Eh, que es en, la posición que está Chuan <clears throat> eh, habitualmente en Javi Fuego. después presupuesto que habrá rotación habrá un partido que no estará parejo, un partido que no estará tal, y mm, también contemple que Chuan es 4. también mm, es que te voy a editar per ¿eh? la mm. Dos de molta profunditat. Pues yo contemple que Chuan en, en Javi Cebolito no vas a tindre, eh, Julià. Panthers. No tens a, a Fegolí no està. Que la la, és que jo, jo parlava <clears throat> <clears throat> abans en la primera mitja amb Folgado, a la València en teoria, després volem la pràctica que, que diu, però eh, se li cauen les ales. Vull dir, eh, pilla direccionat de 4 o 6 setmanes per això dic, i, que, fer volir, i fer fora per la Copa d'Àfrica. Des la, del teu laboratori tens que començar a fer ja a una substitució a això que t'escapen, sí o sí. Però tant, mm -hmm. que manejar la maquinària reubicar els jugadors que tens. Esto si tens jugadors poliposicionals, tindràs que agarrar-lo mm. i això aquests que tens números. I a més tenim una cosa molt clara, eh, Javi Fuego té la seva posició un poquet en exclusiva, la que jugava. Y ara sí que tindrà la del món donat de que este jugador ja ha demostrat a ell que se puede. i la prova és del l'alcohol Si jugues contra el Madrid i se puede, pues d'alguna manera tindràs més opcions de, de pensar que sí que és vàlid ahí Bueno, pues esa és la posició de, de Enzo Pérez, de la qual estàvem, en parlant. Dona compte que està Rodrigo uh -huh. de Pol també perfectament, que no va jugar, que Exacte. esa febulí, no el vares utilitzar, que Gallà pot ser d'interior, jo és que no, crec que el ara, València en les sales té, només, té molts recursos. Només en l'arribada d'Enzo Pérez i un canvi de sistema sembla que la plantilla siga el doble de profunda que ens semblava fa un mes. Sí, però això és un treball que estàvem parlant així ara, el que està fent els jugadors que són polivalents i el que està fent ell és que els mateixos jugadors, que és que és molt diferent a canviar els jugadors per, no, per ficar-se un sistema a utilitzar el meu sistema i vaig dir jugadors, això el equip contrari torna boig o no? Uh mhm. -huh. I va, tu vas a utilitzar el que parlàvem, els tres centrals. Si els tres centrals se queda un central sol i els altres són dos ales en defensa, doncs d'alguna manera de canviar tot. I aquestes són les opcions que té l'entrenador i que d'alguna manera està començant a treure-li el gustet, no? que és el més important. Eh, per aquesta situació de la que estem parlant, de que se li cauen eh, les ales, el València comença, eh, com dèiem, a fixar-se en un sistema de tres centrals en el qual comença a estar molt còmode, o va estar còmode el dia del Eibar i davant del Real Madrid, dos equips absolutament diferents, distants com eh, la nit i el dia eh, l'un de l'altre, i veiem un València que, ha, que eh, torna a creure en si mateix. I eh, jo deia al principi no sé si el batxe que va tindre el València en el moment en què es lesiona Parejo eh, i se guanya eh, 1-3 en Villarreal, però bueno, la impressió no va ser bona, s'empata 0 contra l'Atleti Bilbao, se perd contra el Levante. el Levant i després contra el Barça. Eh, Una ratxa negativa. Se, tota. eh, jo crec que aquesta ratxa li ha vingut bé l'equip. Primer, perquè li ha pecat un do d'atenció de no és tot tan bonic com al principi que s'ha tot rodat. Crec que el València ha buscat i Nuno ha buscat solucions dins de la plantilla per a un equip que començava a estar molt distant de lo que havia sigut en les primeres jornades els futbolistes també s'han adonat que han de lluitar molt per arribar a la Champions i bé, perquè a mi me dona la impressió molt personal, i la vull que es posa a la ciència de tertúlia per a què mm. opino d'ella que este València al reinventar-se sobre la marxa perquè ha canviat sistemes, ha canviat algun jugador, etc etc ha desaparegut un jugador de l'11, ha entrat un altre. Me dona la impressió de que este València, al reinventar-se, ha guanyat en solidesa i ha perdut brillantor. Vol dir, allò de que l'equip arribava sempre i en els 10 primers minuts ne duia un o dos gols en la, en la motxilla i a partir d'ahir li passava, li agranava, passava per damunt del rival. Això a lo millor ha quedat en la, eh, en l'optimisme de les primeres jornades, en aquelles primeres jornades més idíliques i ara mateix el València ja no és tant aquest equip, si més no un equip més compensat que hi fa que millor no tinga uns començaments tan eh, avassalladors com és el principi de Lliga però que en el global dels 90 minuts patisca menys, estiga més equilibrat arriba a millor més a porta que arribava els primers me dona, me dona saps la paraula que me dona que s'estabilitza més la resposta és a lo que és equipo ell el que ha començat ahí vaig, ahí vaig. És, és que de la plantilla que tenia, de les coses que aconseguia ell ha passat situacions idíl·liques que anaven molt fàcil tot, pues, però després en determinats rivals, per la manera de jugar de rivals, perquè agarraven el truco, uh mhm. -huh. pues va tindre molts perjuïns. I què feu ell? Jo crec que la premsa en general, que són normalment els que opinen, estiguem molt crítics en ell. I el més important per a mi és que les crítiques ell d'alguna manera les ha avaluat i ha fet canvis que jo després, repassant, ha vist que moltes coses són el que li deia la premsa, perquè d'alguna manera eh, situaven el problema molt clarament. I este home, a més de tindre un atac d'entrenador, de, que sabeu que ho té, que quan li diuen alguna cosa, diu, ara per collons, l'Orbes. L'únic que ha fet... Deixa agarrat... Deixa esperar si ha passat alguno, sí. Pues, ell el que ha agarrat és lo positiu de dir, això que me diu este, que me diu altre, perquè mm. ha que reconèixer... O mira, en això no té raó, però en això sí vaig aplicar. Sí, però el canvi... No sempre estem el canvi tàcticament estem donant compte que és espectacular, o sigui, eh, ja fa dos o tres partits, jo ahir estava mirant l'Eibar contra l'Espanyol, i que a aquest equip li ha guanyat i en sa casa hi ben guanyat. Vull dir que ja ha començat el València a tindre sistemes que els de més no el poden avaluar per anullar lo I això és un treball molt important. O sigui, està fent el veneno i el contraveneno. I antes només tenia el veneno i quan els altres ja el suyo no t'era. No, no, ara tens també el contraveneno quan tu altres te puc aplicar eh, algo per desfer eh, les teues, les teues valors, no?, mm tàcticament. Jo penso que això és el camí o el que m'està demostrant positiu l'entrenador. Home, ahir n'hi ha dos bones notícies. <clears throat> Una, que la crítica, en general, ha sigut constructiva. No, no, jo això ho diem així tots, que la intenció era això. Escolta. Escolta, no, I, i que damunt no fa el... Això és molt important, perquè al final, quan molta gent reconeix o t'està dient el mateix, vull dir, soles per majoria, que tingui un sentit més, més real de lo que està passant. Per tant, ell el que ha fet és agarrar aquests detallets, i tindrà les seves pròpies, el que ha fet, dic, per ahir m'ha passat, per així no arriba, i al final el que tu dius, ara l'equip no és tan espectacular, però és més equip, és més fiable, està anant a camps difícils o camps més complicats i està traient resultats. Antes érem com això, la pujar i la baixar i claro, així mos agrada que han perdut dos punts que jo pense que, que no se poden perdre. Jo crec que Jaume té molta raó en el que acaba de dir, perquè jo crec que un dels eh, assumptes de debat en, en esta tertúlia, en la... jo crec que abans de jugar davant eh, <coughs> l'Eibar, inclús en Copa davant el, davant el Rayo a Nuno li aixecàvem de que de fet ell ho va reconèixer en una roda de premsa jo crec que va ser en la prèvia del, del partit de l'Eibar ell va reconèixer que probablement els equips li havien pres la matrícula no sé si era la prèvia de l'Eibar o del partit anterior sí, que el sí València jo, recordo, jo recordo alguna pregunta tenia i... el antídoto, el que estàvem parlant tenia l'antídoto que efectivament eh, el València era previsible i que rivals ja sabien conjugaven i sabien comparar-lo Y a partir de ahí, pues probablemente el cambio de sistema responga a lo que ha dicho eh, Jaume. Claro. Aquell tècnic, o lo que apuntava a l'inici de la tertúlia eh, Julián, Aquel tècnic també s'ha una compte en un moment determinat, diu, bueno, pues és cert. De fet, ho va reconèixer, insistís, que en roda de premsa, que li havien eh, pres la matrícula, bueno, pues vaig a canviar, tinc alternatives, ara arriba Enzo, i vaig a manejar plantilla, futbolistes, per a que quan jugue no siga previsible. Si és així, i és una explicació prou eh, fiable que acaba de donar Jaume, que és un tio de, de futbol de tota la vida, uh -huh. pues, eh, més mèrit encara té eh, Nuno en les dues últimes eh, victòries que té molt de mèrit en la victòria d'Ibar i en la victòria d'Ibar també a, a Mestalla. Certament, en eh, les dues victòries, eh, eh, curiós, deia jo abans, eh, dos sistemes semblants per a dos equips... Eh, diferents. diferents. I en no. dos estadis que no tenen res a veure. Correctament, o sigui, eh, com la Nilla, vull dir, l'Eibar i el Real Madrid... Si nen que són equips de futbol. I en el pressupost en... l'únic que s'hauria... <laughs> sí, no, ahí, ahí, estan una miqueta esta una miqueta també eh, parells. Bueno, anem a fer l'última pausa per a la Publi i em tornem a rematar el programa, sí? En el de Reis, a Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Experto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Últim quart d'hora per a la tertúlia del dia de Reis, de la nit de Reis, per millor dir, en esta nit d'esperança per, a, per als més nanos, per als més xicotets, <clears throat> i també per als eh, majors que esperen, per això estàvem preguntant-vos avui en el Twitter que li demaneu al 2015 futbolísticament, eh, ara vos faré també la pregunta a vosaltres, però eh, vull continuar eh, en esta bona ratxa el València se troba en tres baixes per, a, per al dimecres en la Copa, un torneig en el qual n'hi ha molta il·lusió dipositada. Eh, Rodrigo segur per sanció, eh, Piedi també per la seva lesió i Alves jo crec que va ser impossible, és també baixa per la partida de Copa. <clears throat> Com a mínim són tres. Sí, però determinantment és uno el, és el que té la gran preocupació. Més a banda d'això, <clears throat> penseu però no, que... Però no estava jugant la Copa, eh? No, sí, ja ho sé que no estava jugant. No estava jugant. Se, se nota un poquet, no? En efecte, per això anava jo. Però és que a Jaume no li agrada. <laughs> no, no és que no m'agrada, és que el xaval pues, ve a un equip de nou i, i a vegades té que tindre també sort o mala sort i la veritat és que el xaval no ha estat acertat i això no és una crítica, és una realitat no, no, si i el primer diu el jugador i entonces el problema del dia de la Deportiva de la Coruña ho vam dir que automàticament la defensa no tenia fiabilitat perquè era un xaval jove, no sabia com reaccionar i ja falta de, de confiança s'ha pues, ha transmitit a cada partit que ha jugat i això no és culpa del jugador eh, és culpa de les circumstàncies i que no han anat bé i els partits eh, han anat prou complicats i ja està Dimecres li toca estar bé ja està per estadística li toca estar bé Sí, correcte, Bé. <laughs> I, i, no, i som... no, no havia caigut, no havia caigut. En Vallecas va, sí, sí, sí. va traure el partit. Sí. Per això dic, a més... Així. Tampoc va... És el que m'alegraria perquè el xaval eh, el que més fotut està és ell, per tant m'agradaria, perquè a més és que el València el necessita, el València no pot estar en un porter que has, ahir estàvem tots acollonats que si este l'altre li feu una entrada que, però, que el fica en l'amfiteatro i claro, eh, tots estàvem patint diu ara s'alçarà o no s'alçarà i això és una realitat que m'agradaria que este jugador, que segurament té qualitats, per això està així, pues que llisquen les coses bé i començar a tindre que tenim dos porters perquè són, són necessaris. Més enllà del tema del porter, del qual ja hem començat a parlar, Penseu que en uno va fer molts canvis després del desgast del partit contra el Real Madrid o el que passà contra el Rayo en la tornada li va servir com a avís per a no enrocar-se excessivament en aquestes ensalades de rotacions que s'han posat de moda entre alguns entrenadors? És que d'entrada ja té quatre canvis, a partir d'ahir ja... Jo crec que està avisat. Sí, avisat sí que està. No va ser massa, no va ser molt millor. Però n'hi ha quatre que són obligades sí, bueno... Ja, ja però que és un percentatge molt alt, eh? Vull dir, poques coses pots fer més. Lo que obligat, obligat. Ai, doncs per això, però com estem parlant dels canvis, ja n'hi ha una, una base mínima que, de que sí que va haver unes obligacions puntuals de fer-ho. A partir d'ahir... canviar tres o quatre jugadors d'un partit altre en una plantilla sí, no, no. suposadament eh, tens mm, X jugadors d'un nivell important, important no, no són canvis. Ara, si et canvies 9 jugadors, com, com ha passat alguna vegada, <laughs> sí. pues te pots trobar <clears throat> El problema és que te pots trobar qualsevol cosa, igual t'eix bé i... No, no, però normal, normalment no, no, no és bé. Canviar-ne a nou mai és bé. Jo no he vist a cap equip que li canvies nou jugadors i continuï rendint al seu nivell. Sí, jo sí que ho he vist en alguna etapa, inclús en el València. No? En el Rayo, en la Copa, per mèrits d'ells. Que el que feu va ser molt important. Sí, és de veres, és de veres. Mm? Sí, a Paco Gemel iba a ir Pero bueno, yo espero que buen comentario en la primera michora, Manolo, desconegame el nivel de, de de Nuno quiénes serán Will equipo, pues, efectivamente no a mostrar res de cara a las de Tabal español. Comenzarán en la jornada de, de demà, pero Davante el Rayo, el Valencia y las rotaciones Están a punto de, enviar la, la Copa, a la mala primera de cambio al Fema a primeras de cambio. A partir ahí, en Xener, si el Valencia continúa en Davante en la Copa, ya un 8 partiche eh? el técnico está obligado a fer rotacions. Ara, espere que tinguin treballar, que tinguin coneixement i que afecten 3-4 futbolistes per, per partit. Si les fa eh, a lo bruto i en, i en Copa, pues, probablement eh, patiràs en la Copa perquè el partit anava a Mestalla i el de tornada és allà a Cornellà i l'Espanyol no té res a perdre eh? però una cosa sola és, Salva, és jo crec que n'hi ha 3 o 4 jugadors que dins d'aquests baixes puntuals que té s'han añadit al grup de, dels competents, per dir alguna cosa respecte als sí, demés. Sí, sí, sí, sí. I això és molt important que te va valdre ara, sí. perquè ja no són canvis. si jugadors s'ha guanyat el mèrit de ser titulars. I a partir d'ells, quan anem a tenir l'avantatge, i crec que això és el que més positiu jo cada partit contra l'Espanyol. Bueno, pues eh, eh, espanyol que a més eh, tampoc ve massa bé eh, ahir perdia eh, davant una, Eibar, sí. una o dos davant l'Eibar d'un gran Eibar, eh? Sí. que, el que està fent, Jaume. És que jo, el eh, que dia és que equip li canvies el nom, el pressupost i la camiseta, sí. i mos enganyaria tots, diria, macho, és que està a la mitja taula i molt dignament, eh? Per tant, ojo, ojo, que, que té molt de mèrit el que València feu l'altre dia. Certament, perquè eh, després de... Bueno, jo deia eh, en els primers minuts de la tertúlia, eh, i també em salva la, en, les primers, en la primera mitja hora, no també és un recent aplegat al futbol d'èlit, no és un entrenador eh, que està tenint la seva primera gran oportunitat en el futbol d'èlit a hores d'ara. Fins ara, pues, ahir està tenint l'equip que està, que era el Rio Ave, i ja arriba, ja arriba el València. Cregueu que ell també, eh, igual que dèiem de les rotacions, també ara ja és més conscient de lo que significa la Copa per al València que no la primera eliminatòria, que jo crec que una miqueta no li dona la importància no, deguda? No, no és així. Jo crec que ell té un error de plantejament en quant eh, planteja Suors de que contra el Rayo havia que fer un gol perquè donat el resultat que venia de Madrid pues, fent un gol, teòricament eh, la Copa s'havia salvat aquesta idea tan d'una manera tan senzilla, tan fàcil, se produeix al principi i psicològicament tu dius, bueno, ja fet, eh, ja estic classificat i entonces ve el tio Paco que, que li agrada morir en les, en les botes ficades i diu, no, no, jo continuo eh? i a vegades el futbol, el que feu el Rayo no li torna a passar mai, però donar les circumstàncies que marcar dos gols molt pronter uh mhm. -huh. i, i el València comença a dir, aquesta pel·lícula no és la que m'han contat a mi i això hasta que reaccionaren, eh, se mentalitzaren eh, i així de tot el València al final tingué que tindre sort per superar algú que estava perdut, eh? Que això ho tenim que valorar sempre, per tant, sí, estava jo al Rayo li dono tot el mèrit que ens hauria pogut eliminar perfectament perquè feia morir el camp. Però València tenia un plantejament molt fàcil i que a vegades el futbol és així, eh? va, va ser molt dur i dos gols molt fàcils i, i se quedaven tots dubtant i que això no és el que m'ha contat a mi. Parlant de, de, del partit de Copa, eh, el partit d'anada està voltes en Mestalla i la tornada en, sí. en Barcelona eh, i entroncant-lo o filant-lo amb el partit d'ahir, allò va ser el primer partit de Lliga que el València remunta. El València no havia remuntat encara en Lliga amb Nuno, eh, sí ho havia fet en Copa davant del Rayo Vallecano, però ja este equip comença a ficar també les bases de la seva fortalesa per a eh, dir als rivals ojo que ens podeu marcar primer però tenim, que abans no passava abans el València marcava i guanyava o li marcaven i perdia ja estava sí, però eh, contra qui remontes damunt clar, per, per, per ahí vaig eh, a dir-te eh, també hi senta les bases eh, d'estindre eh, una versatilitat a l'hora de manejar-se en els partits que abans no tenia. Tu dava la impressió de que el València, si s'avançava, marcava i si se li avançaven, perdia. Però algo més important també a la pràctica són els galons. Els galons que comencen a donar-te i que això, eh, al final de la temporada, poden ser punts, eh? Uh mhm. -huh. cómo ves el tema de, de No, pues que me parece muy bien que el Valencia remonte siempre <laughs> sí, siempre que le hacen un gol, no? Pero, es que el, partido ahí es no es nomás la remontada, es que es que te dona tantas eh, cosas y... No, es un tantas que dona para hablar, vamos Pero bueno, sí, sí, sí que es de es que un, que un poco el, el, el, tema era que el Valencia si no marcaba primero, pues, eh, patía a molt i, i és veres uh -huh. i, i bueno, si troba ara un, un equilibri diferent pues, eh, és més, no? És una, un punt més en el, en, en, a favor, no? Eh, Fogado dia en la primera mitja hora eh, Nuno eh, impermeabilitza molt bé el vestidor de l'eufòria que es viu fora. Ahir se va viure molta eufòria, en sis anys hi havia molta gana de guanyar el Real Madrid, eh, bueno, el partit va tindre l'èpica de la remuntada, com dèiem abans, eh, i torna també, o, o cal tornar a la Lliga eh, i el València ha de jugar eh, cada setmana en Vigo un Celta que precisament du moltes setmanes palmant. Eh, a veure si ara que s'hem aficionat a la casa major, eh, la casa menor anem a descuidar-la. És que ja l'havíem descuidat. Sí. I jo crec que això té que valdre <coughs> a quan anem a aquests camps que damunt duen una ratxa fatal, el Celta d'una ratxa de partits no guanyats, i a València té la, me parece que encara està calent lo de, lo de la Coruña i ah. això mostra que servir, que va ser el partit més dramàtic que han tingut fins ara, el pitjor que ha jugat i el que pitjor imatge ens ha donat, no? Per tant, i el que estava dient de, de l'opinió de l'entrenador, el que està diferenciant és l'opinió professional quan fa declaracions a l'opinió que pot fer l'afició, vol dir l'afició, feu el que vulgueu, però de vestuari per dins tenim que ser conscient de que n'hi ha la feina que fer i que no tenim que pensar que està feta. I això m'agrada que també ho diferencie perquè això no li fa mal, al contrari. El que li fa mal és que tots pensem que ja estem dalt de la ola i que anem a ell. Ah, i no s'aixina. Bueno, eh, eh, a més de tot això, en tot cas, el València jo crec que té, al llarg d'esta temporada eh, té un dèficit que és davant dels equips eh, menuts. Aquest dèficit el va salvar el dia d'Ipurua i el dia del, de l'Eiber, per això aquella eh, victòria va tindre tanta, tanta valua, però mm, té que eh, arredonir no? allò o mostrar que el mateix que fa davant els eh, grans, davant els que pues, pràcticament enguany no ha tingut cap problema o ha donat bona imatge, l'Atlètic Madrid ha caigut mm. enguany en Mestalla el Barça va guanyar de quina manera eh, fora, ahir cau el, el Madrid, eh, el València s'imposa també eh, en el Madrigal davant del equip eh, important. Davant els grans, el València només ha cedit davant el Barça i el primer empat de la primera jornada de Lliga davant el Sevilla. Davant eh, els altres que ha enfrontat, que estan dalt de la classificació a <laughs> tots els ha superat té el dèficit dels menors va salvar aquest dèficit en, en Ipurua i en Balaidos pues, el, el que ha de fer és eh, és un estil sí. molt paregut, paregut. Sí, el que passa és que ja és una qüestió de mentalitat mm. o sigui, ah. se li va atragantar eh, eh, Coruña esperem que no, se atragante Vigo perquè si no tenen que parlar de síndrome, de síndrome gallec per a, per a Nuno, ojo Igual, igual, <laughs> igual que hi ha que parlar de pòquer madrileny per a Nuno Getafe, Atlético, Rayo y Real Madrid al Clot. Sí, sí, póker. Poker de, ma poker de madrilenys, eh? I s'ha agarrat la mania al del centre, sí. Està bé, no? <laughs> li ho, apla li ho aplaudirem, no, Jaume? És una bona mania. Això jo al principi, que per allí estan calents, eh? Ui. <laughs> Sí, no, demà allí està calent, eh? Vull dir, saps que aquells pe... Eh, pedre no ho encaixen bé, eh, és una evidència. Feien molt de temps que no perdien i la ratxa que... que... Ja se pensaven que anaven a guanyar sempre. I al marge punts, el València era a nivell de, del futbol mundial, uh -huh eh, té un plus de, de notorietat i això fa molt de bé al club i a l'entitat i damunt d'aire estava el, el jefe de tota la família de, de totes les generacions que té que era un espectacle mm. disfrutant eh, o va trobar el dia idòneo per a vindre ell tota la família i els amics de la família i els consellers que també estan vull dir que va ser el dia perfecte, o sigui, la tormenta més perfecta que això no cap. Sí, estic molt per el Curitiba també. Ei, el Curitiba estigué molt graciós el en el, en el, en el tuit Ese es un fenómeno, ese ya hay que entrevistarlo, Julián. El community manager, ¿no? El community manager del Curitiba, un <laughs> fenómeno que acaba el partido y enseguida le fico una felicitación a Valencia para ver que ha el Real Madrid. Es que es un récord... Eh, muy no sé en cuánto está, en cuánto es el Victoria. Está, 24. En 24. Sí, no, estan a dos, me parece. Estaven a dos, estaven a dos. El Madrid estava a dos. Vull dir que es que és molt difícil això, que tingués tantes, vamos... Eh això ho mires, per tant, és molt de mèrit, no són els tres punts, és un dia perfecte. Sí, sí. No? eh, eh el València festeja a València i a, no, i a Curitiba. I a Curitiba. <laughs> Sí, o sea, Molt global tot. S'anem a germanar. Correcte, germanament amb Curitiba hi haurà que, no hi haurà que obrir una edició de Superdeport en Curitiba. Ah. <laughs> Julián, mira a veure com està el tema i si necessiteu xantatge m'ho dius. Eh, podríem anar a fer allí un programa anar a fer la... Ahí a Curitiba. Es posa en Curitiba. Sí, correcte. El problema és tornar. A narrar a Curitiba. Pues tornaríem. No, no, però és difícil tornar-la a allí. <laughs> Estem tancant, es queda un minutet. En 10 segons cadascú, què li demaneu futbolísticament del 2015? Jo 4 sin partits, com el d'ahir. Val, <laughs> te la compré. Ben dit. distribuït. Que me quede com estic en la línia que estiguem. Fantàstic. I Folgado? Jo el mateix que, que tant Llevant com València que en els seus objectius de la, de la temporada i que puguem viure i puguem comptar en mitjans de comunicació valencians partits com el de com el d'ahir. Que ganes tenia, eh? Sí, moltes. Pira tu, com estava, com estava el tema. Senyors, anem a deixar-ho així, esperant eh, Julián, eh, Jaume i Fogado, que els reis vos deixen moltes coses. Heu sigut bons. que no s'enduguen res y a la confort. que no s'enduguen res y a la confort, no? estan les coses. Pues bueno... Que molt bona, eh? Que no s'emporten res. Que, que no s'enduguen sí, res, sí, sí, en sí. efecte, jo crec que <laughs> se pueden donar en un canto Sí, sí, sí, sí. Julián, gràcies. Bona nit. Eh, Jaume, gràcies. Jogado. Adeu, Clara. El dimecres, 9 i mitja. Espa València Espanyol, en Mestalla. Ahí estarem, en el 93.7 Ràdio. Demà també a les eh, 6 menys quart el Superbàsquet de Juanma Romero i el València Bàsquet Nancy. Bueno, ho deixem així, les 5 i mitja. Avui el podcast una miqueta més tard, però estarà. Eh, bona nit de res a tots, que els, seus, els vostres somnis es facin en realitat i vos duguen moltes coses, o com diu Jaume, en que no s'enduguen res mi, igual és un pas endavant. Tornem el dimecres, demà descansem al migdia en el Supermurciélago 2 i mitja, a les 9 i mitja per la nit en la ràdio en el València Espanyol de Copa. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins dimecres. consequently